masih bersama Jimat Sajian Malam Jumat Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suri Cimaters dari Kapas Bojonegoro dengan judul Diwedeni Demit Waktu Mancing. Kedadian iki mestine wis akeh sing tau ngalami. Kedadian iki tak alami nalika aku mancing ning kali mburi omah. Aku wonge termasuk hobi mancing. Bengi tanggal piro aku wis lali, tapi intine malam jemah kliwon. Aku mancing karo koncoku sing jenenge Iman. Rencana mancing iki wis tak rencanakno sak durunge. Aku nilpun imam ben bucai gelem tak jak mancing. Halo. Halo, Sesuk bengi so mancing gak? Iwake akeh iki. Kali mburi omahku iku lho. Mumpung akeh iwake bengi iki. Ya wis, gak apa-apa. Tapi aku parani ya, motorku digayebes. Oke, sip pokoke. jemah sing wis direncanakno akhire tumibo. Aku langsung ae SMS imam nek intine aku ape marani bocahe. 15 menit aku wis teko omahe imam nek desa Blimbing. Banjur aku karo imam gak buang-buang wektu. Aku karo imam langsung tumuju ning omahku karo nyiapno peralatan sing ape digawe mancing. Kabeh wis siap. Aku karo imam mlaku ning mburi omah lewat galengan sawah sing lunyu banget merga dina iku bar udan. Sampai teko pertigaan kali sing iwayakeh banget, aku karo imam langsung mansang pancingi. Hal aneh wis mulai tak rasakno. Aku karo imam mancing lagek sediluk tapi aku wis oleh iwak akeh banget padahal sak durunge gak tau ampek kaya ngono iwak sing tak olehi yo gedhi-gedhi tenan iwake kok gampang banget ya lagek sedulur mancing tapi kok wis oleh akeh yoi padahal sak durunge gak tau ampek kaya ngene lho wis oleh iwak piro wae mbuh iki 10 yo enek bisa pesta iwak tenan kene teko wedeng enek swara kerosak-kerosak aku karo Imam Rodok wedi tiba e tenan manuk kuku peluk sing miber teko wit greng iku manuk e lumayan gedhi Pelan imam kaget sampai pancingi pedot goro-goro gak sengojo ditarik pas pancingi kecantol banjur imam misuh-misuh dewi goro-goro pancingi pedot Pantes tenan eh enek-enek ae. Pancinge pedot barang. Ini iki leren ganti pancing barang. Lah piye? Nek wis pedot ya ape piye neh? Wis ndang ganti kono. Pancing langsung diganti karo Imam. Langsung ae bocahe mancing meneh. Agek ae pancing dijegurno moro-moro pancing wis ketarik. Apa iki? Iwae gedhi tenan ketoke. Wis langsung ditarik ae, aja sampai ucul. Banjur pancing ditarik karo imam. Geladalah, ora iwak sing diulai tapi tangan tugel. Tugel. aku karo imam jerit banter-banteran. Jantungku deg-degan kaya copot-copoto. Tanganku kuip mau banjur miper neng wit greng. Aku karo imam nerusno mancing. Tak wani-wani onggare aku ya wis suwe gak mancing. Pancen dasar awa apes. Aku karo imam terus-terusan diganggu karo demit. Saiki ora tangan meneh tapi ndas sing miber-miber ning dhuwur wit gedhang. Ndas iku karo mringis ngingeti aku karo Imam. Mergo wedi aku karo Imam ngringkesi peralatan pancing banjur ape mlayu muleh. Dan sedelok panggonan kuwi malah diselimuti kabut kabeh ampe aku gak iso ndelok apa-apa. Opo -opo. Imam yo ilang gak roh ning endi. Cuma iso ngrungokno suarane tapi gak iso ndelok bocah. E. Mam, Imam, nendi? Nendi kowe? Yo. Ki aku nek cedake wit gedang, awakmu ning ndi? Aku gak iso ndelok babar blas. Aku ayo gak iso ndelok awakmu kabute ketol tenan iki. Ayo moco-moco duwa ae. Yo, Iki aku. Yo maca doa-doa. Aku karo Imam maca-maca donga sing diapali. Waktu aku maca donga teko arah tan nenek pocong loro sing ngadeg karo guyu-guyu. Kain kafane akeh latunge karo getih sing ambune banger banget. Imam yo ngrasakno apa sing tak rasakno. Tapi bocah ora diwedeni pocong jarene. Bocah diwedeni setan potongan awake wong dadi mung sirah karo awake. Tangan lan sikile tugel. Imam jerit-jerit terus sampai semaput. Pas baraku maca surat Yasin, pocong-pocong iku ilang. kabut yo melu ilang pisan langsung ae aku marani imam sing kedadian waktu kuwi semaput imam tak ciprati banyu sak idik ben bocah sadar akhirnya imam sadar lan ngajak balik wis ayo balik ae aku gak kuat nek ini terus panggon kok akeh setane yo ayo balik ae nek ngono aku yo yo gak nyongko kok diudani demit bareng koyo ngene iki Lage ayaku mlaku pirang jangkah. Teko wit randu enekku mliyanging kaya pendusa. Aku banjur mlayu sak banter-bantere. Teko kandang sapi ana wong tuwa sing ngawe-awe aku. Lah nok mburi katon wong wadon klambi putih karo gendong anak. Aku yakin lan percaya yen kabeh kuwi mung demit. delok kae. Jarno ae wis setan nek kene asem tenan. Wong mancing ya diwedeni barang. Sok gak usah mancing nang kene maneh, kapok aku. Iya, gak usah mancing bengi-bengi. Awanae enak. Awanae enak gak diwedeni kaya ngene. Akhirnya aku wis teko mburi omah. Tapi aneh. Isih hayaku diwedeni demit. Demit. Saking wedine aku banjur semaput. Pas tangi aku wis nang jero kamarku dhewe dikonconi ibu karo bapakku. Aku banjur nyeritakno kabeh apa sing tak alami kuwi. Wong tuwa sing nang pinggirku sing nyuwuk aku banjur ngomong nek ning kali kuwi pancen angker banget. Jarang-jarang enek wong sing mancing nang kali kuwi mergo wedi. Aku nyoba ndelok HP. Tiba e enek SMS teko Imam, jarene sido mancing apa ora. Heladalah kaget ra karuan. Jebule kabeh sing tak alami mau mung ngimpi kembangi turu. Iki lo cerita saka aku Suri Jimatres teko kapas masih bersama tim Jimatres.